Pyetja e parë ë është një pyetje që duam t'i drejtojmë shehut rreth ngjarjeve të fundit këtu në Shqipëri. Duke qenë që kemi parë, domethënë dy ekstreme. Njëri ekstrem janë disa prej muslimanëve të cilët i kanë ndaluar Policia dhe shteti shqiptar dhe janë domethënë në gjykim për thirrjet e tyre që i thirrin dhe i nxisin të rinjtë në atë çka nuk kanë dhënë fetva dijetarët e mëdhenj të këtij umeti dhe grupi tjetër pra pala tjetër, ekstremi tjetër janë ata cilët argumentohen me një hadith që ata e përmendin, pra ata e konsiderojnë hadith, ku Paska ardhur një grup, domethënë, prej të krishterëve nga Nejrani, në Medinë, edhe nuk kanë gjetur ku të falen, ka ardhur vakti i namazit të tyre, dhe janë futur dhe janë falur në xhaminë e Pejgamberit alejhi selam, njerëzit kanë dashur t'i ndalojnë, dhe sipas këtij transmetimit të tyre, Pejgamberi alejhi selam, u ka thënë që lerini, që ta përfundojnë namazin e tyre. Pra kjo tregon për tolerancën e madhe të fesë islame. آه، وقع يعني في ألبانيا وقعت آه، مشاكل في ووقعت طائفتين يعني وقعوا أحدهما يعني يحث الشباب في الخروج على حكام المسلمين وهؤلاء يعني يكفرون مرتكب الكبيرة كطارق سلاه ومرتكب يعني ذنوب أخرى من الكبائر فهؤلاء يعني مسكتهم الدولة وستحكم عليهم وطائفة أخرى يعني طرف آخر يقولون ويستدلون بحديث النصارى الذين يعني جاء وفد من نجران من نصارى نجران إلى المدينة فحان وقت صلاتهم ولم يجدوا أين يؤدوا صلاتهم فدخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا الناس أن يمنعوهم عن الصلاة في مسجد النبي فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال للناس اتركوهم يعني دعوهم أن يؤدوا صلاتهم فيستدلون يعني بهذا يعني ما يسمونه بالحديث فسؤالنا يعني آه، ما هو موقف المسلم السلفي في ألبانيا بين هؤلاء هذان الطرفان وما نصيحتكم وتوجيهكم بارك الله فيكم وفيكم بارك الله أولا حفظكم الله آه، دعوة أهل السنة والجماعة دعوة وسط بين الغلو والجفاء بين الشدة والرخاء Së pari, Allahu ju ruajtë, daveti pra thirja e ehli sunetit dhe xhematit është një thirrje mesatare mes me midis ekstremit të teprimit dhe të ekstremit tjetër që është neglizhenca. Naam. Kjo, sepse ky është një davet, pra një thirrje e pastër, e kulluar, e përnxjerr kjo pra nga burimi nga libri i Allahut dhe nga suneti i të dërguarit të Allahut paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të. Naam. Wa fiha al-khayr li kull an-nas li anna ash-shari'a lam ta'ti illa bima fihi al-khayr al-mahd aw al-rajih Wa la tanha illa amma fihi al mafsadatu al khalisa aw al rajiha. Kjo sepse sheriati pra legjislacioni islam ka ardhur që t'u sjellë njerëzve interes dhe dobi ose ato çka janë domethënë dobitë më të sakta, më të mëdhaja dhe ka ardhur që t'i ndalojë njerëzit nga dëmet ose nga çka është domethënë më e sakta dhe më e pranueshme prej atyre që i dëmtojnë ata. Naam. وعلى كل الصنف الأول الذين ذكرتهم وهم الذين عندهم غلو وتكفير بالكبائر هؤلاء مخالفون لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولسنته فالأدلة الكثيرة Dallatun ala anna murtakib al-kabirati la yakfur. Dhe grupi i parë, ekstremi i parë që përmendët, janë ata që kanë teprim pra ekstremizëm në bërjen e muslimanit i cili bie në një gjynah të madh e bëjnë atë qafir. Edhe këta janë në kundërshtim me argumentet që kanë ardhur nga Sheriati, nga Kurani dhe Suneti. Dhe fakti që ata i nxisin njerëzit në kryengritje pra në kundërshtimin dhe daljen në luftimin e prijësve të muslimanëve, ajo çka transmetohet nga sheriati ynë pra nga hadithi i Pejgamberit alejhi selam në mbi 100 hadithe, është se Pejgamberi alejhi selam na ka këshilluar që të dëgjojmë dhe të bindemi Ata domethënë janë të devijuar dhe janë në kundërshtim me akiden me parimet bazë të ehli sunetit, sepse argumentet e qarta të sheriatit tonë, pra të legjislacionit islam, na urdhërojnë që t'i bindemi prijësve, të parëve të muslimanve, edhe nëse ata bëjnë padrejtësira karshi njerëzve. Sepse janë bërë bashkë, pra janë tubuar te këta dy dëme, pra dy të këqija të mëdhaja. E para është fakti që ata i bëjnë muslimanët që bëjnë gjynah të madh kafira, pra i bëjnë të dalë nga feja, dhe e dyta nxitja dhe shtyrja e njerëzve në mosbindjen dhe në kryengritjen karshi prijësve të muslimanëve. Dhe këto janë prej cilësive të Khawarijve, Allahu na ruajt. Naam. Dhe këto vepra pra i bëjnë atyre prej pasuesve dhe ithtarëve të bidatit, dhe ju pra keni për detyrë që të largoni prej tyre, të distanconi dhe të duke u deklaruar, domethënë, duke u distancuar prej tyre në shkrimet tuaja dhe në qartësimin, domethënë, e rrugës suaj që është larg këtyre njerëzve. Naam. Kama ansahukum ajdan bi jem'i فتاوى أهل العلم المعاصرين في مثل هذه الأمور أمثال الأئمة الكبار الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ آه، مقبل الوادعي والشيخ الفوزان والشيخ ربيع وأمثالهم من أهل العلم الكبار في هذه النوازل Wa ansha'a qawmun akharun bid'atan fi muqabiliha. Kurse pala tjetër, domethënë ekstremi tjetër, të cilët uh, ka rënë, domethënë, në ekstremin tjetër, siç dihet, sa herë që del pra themelohet një bidat, veçse në ekstremin tjetër, themelohet përballë tij një bidat tjetër. Naam. por kanë frikë që të, të shprehen si ta, dhe duan që të bëhen pikë referimi për shoqërinë, ashtu që mos të, mos të goditen si këta të parët, dhe këta janë ata të ashtuquajturit Ikhwan Muslimin. Naam. dhe janë të ndarë domethënë mes vete ose janë të përfaqësuar nga shumë xhema, domethënë grupacione që janë domethënë në, në skajin tjetër të, të ekstremit të parë që përmendëm naam wa ala ajji hal hadhihi ta'ifetu ajdan mukhalifina limi au ju'tabaruna mukhalifuna lil kitabi was sunna وحضر وقت صلاتهم فقاموا يصلوا وأراد بعض الصحابة أن ينهاهم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم فهذه القصة لم تثبت أصلا كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فإن هذه القصة رواها ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن جعفر بن الزبير وهو من اتباع التابعين Rawaha an Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha. Pra, ata për të mbështetur dhe përforcuar ato parimet e tyre të kota dhe të pabaza, argumentohen me hadith si puna e këtij që Qoftë e saktë kjo histori apo e pasaktë, ajo çka ne u kujtojmë njerëzve është që feja islame është fe e lehtë. Dhe se Muhamedi paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, u dërgua me fenë me besimin e drejtë, në adhurimin e Allahut një të vetëm, dhe të qartë. Naam. Wa lakin laysa ma'na dhalik, Sahhala Allahu Azza wa Jalla alayhi shara'i' al-Islam. Pra lehtësimi dhe toleranca është i përket pra atij njeriu i cili kapet mbas mësimeve dhe parimeve të shëndosha islame, pra ia ka lehtësuar Allahu pasimin e këtyre parimeve islame hyjnore. Naam. Amma a'da'u al-Islam Wa alejkum bit tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alejhi wa ala alihi sallam wal bu'd 'an kila al fariqayn. Pra dhe ky grup ky grupimi i dytë si dhe i pari janë që të dy në gabim dhe janë që të dy në devijim dhe larg së vërtetës dhe është çka u këshilloj të largoni nga të dy këto grupacione Dhe gjithashtu duke pasur kujdes domethënë nga ky grup i cili thërret në afrimin, pajtimin dhe bashkëpunimin mes mes feve. Naam. Waffaqana Allahu wa iyyakum. Lusim Allahun që të na japi sukses në atë çka i do dhe pëlqen.